ikastolak berrogeita marrurte sibeuan hala zer hitzen dian eneparin dudan libriak eta bai eh, aian de txartek margaita ekilan idatzik eta bai behaz bada haimat hilabete aipatzen da izegula ikastolen urte bu hau eta manea hortaz ebai ospatzen uzie behaz libri bidez? Ebe bai eh, agitu guntian eh, hor antolatu zian beroita hamar geren urte buia implantatzeko bilke bat eta, eta ordin junguntian, pofosta zaharen eta inuntian, eta ordin hola agitunuk eh, istoia taldin, zeren eh, lauspabost taldet, lan taldetan plantatu itzutian, eta bon istoia taldin, eta ordin hora agitunuk, eh, bon ze egiten altzen, agintian beste Francho Camus eta Jojo Malaren, eta Salaberri eta ordin eh, eta segiten algunin, eta filma, eta libru, eta stekatzer, eta ordin bon, zentako ez libru bat e, historiaen kontazteko, kontatzeko eta uhitazteko nuntik igan den eta nula heltu den junta, eta gukak erdian hartzei peitu eta oaiko burrasuek ezpeitakie, ordin hoien biltzeko. Eta, libru baten idaztia badakik ez dela aiza, hoxo guano gaitzako, da? Ba, gaitzago, ez du, gaitz duk, eh, gaitzen aduk materiela biltzia. Gio materiela bilundun eh, izkibatzi ez duk hain haineke. Bena hor elgarizketa pakete diage, eh, Bon, deja basian sehaskak, basian berrogei geren urte buko, basian libro handi bat eginik. Eta gio heben, ohi, jakasle, ikasle, hoita bost, edo hoita lau, hoita bost, algarizketa diat. Et urdin bakotxak be ikuspegi emaiten dik, eta sustut bakotxak bizitututin e, esperientziak esplikatzen dik. Eta hoi begiatuko teak gu egioko arxibentako. Et urdin hortik elkidiat, e, ba hola, ez tekat, e, dozen abat kapitulu, nun agertzen dien, eh, eh, sibioko ikastolen urratx importantenak e, justuki, e, bat edo biga haitatzekotan, zuintu itzakietako giltz nausiak behaz. Habe, lehenik duk e, ikastolaren zabaltzi amabolen. Erra duk, e, bon, e, mila behiatzen eta hioten hoita hamekan hasi zetean bilkeak. Eta bon, egian duk iskaleri mailan, burgoseko hauzi izan zel, eta mai, mila behiatzen eta hioten hoita sortziko maiatzea egian berrizian, eta bon, bazian halako ideia berrien Zebat eta e, ikastola hiotan hoita hamabian muntatu zian, bena oitazi behar dik, hogei urte lehen, atara mauleko San Francesco lehizuan eta eskola publikoetan, basela, labule bazkera iten dena. Er nahi baita hogei urte lehen, debekatu eta haurak zigortu itxutian, iskazai balin bazien, eta jogi urte behantago, yuskasko eskola bat eta zabaltzen zian urdin, yuratxe importanta zian, eta jo hor zutian, didue per matematika jakasli kolezun, eta hoki garrai, eta hoien gibeletik zutian etxandi, eta Janu eta et, et, nur nahi, fei, sustengu handia bat zian, nikola ikusten diat, eta urdin hoi im, gaisa importanta zian, Eta geho, bigeren, bon, prefosta beti alkarte guek bezala problema, eh, problema do nekesi edo gaintitu behar eh, ikastolako elkartin. Bena importante na geho zian, eh, ebenko Sibioko instituzionek ikastola berriaen iaikitzeko etzian deuze, eben bat zian zibom eta estekatzer, hoieko deuze, herriko etxik prefosta ez, maulekuk, eta zeren hoi ohargarriduk, mauleko ikastola, ez duk lekuik izan maulen, sohutan duk. Mauleko, ke, eh, espeitzen alde eta espazien kuntre. Ataratzeko berga iza, bietan mea sozialistak, eta eh, ataratzeko ikastola, sohutan, edo, alozen duk. Bon. Ben, etzian sustenguik eta ikastolak iaik edo eh, abakizian beak muntatzia, beak iaikitzia. Eta iparaldeko ikastola bakotxa duk, oa izabalik dena, borrasuek bek, sustengu gabe, sustengu publiko gabe, iaiki dena. Ordin, e, ordin, hor agertzen duke, e, traba handik badielaik, nula jentik jakindin traba hoien gaintitzen.